sei eguneko epea zuten helburu baten betetzeko. Neparen kokatzen den lau mila bederatziunta latanoita bost metroko altitudeko txer ri izeneko mendiaren igotzea zuten helburu. Haiekin, bastien zuten, joeleta baten bidez eramaiten zutena. Lehen egunetan, amalaukideetatik zazpik mendiko mina bildu dute eta beraz irugajean egunean gidariak aklimatazio egun bat egitea deliberatu zuen pausaturik eta aklimataturik haien ibilbidea segitu dute, deusterakoan aldiz joeletaren errota zilatu zaiela kondatzen digu Filip Mongabirek egoak mendian elkarteko kideak. Jaustea bai ongi, salbu, be, ala, be, bete, egun guzi ez bazen zerbait, beraz, Aitzineko azken egunean eh, errota zilatu du, eh, iduriz eh, errota hori zen zilatzen ahal, baina nala errota zilatu da. Beraz, ala, egun guziez zerbait gertatu da, ahainatu dugu ahal bezala, baina ez da martxatu. Beraz, azken egunean, azken jaustea, deliberatu dugu kentzea errota, kentzea mhm. ahesta, eta egin dugu diportaz, egin du joeleta hartu dugula bat aitzina besteak gibelean, eta ala, azken duguna ere zinez kontentzen eta hor ere zaila izan da, baina man eh, dugu. Naiz eta traba batzu izan eta horren ondorioz inketa gertu diren, bastienek biziki untxa pasaduela azpimahatu du Filip Mongaburek. Piskabat beldurgin, beldurrez, baina nea jakitea nola izan entzen, eta amalagoetarik be, berazen e, gustuko guztuko be, ongiena, zenta ezen sekundan plenitzen, eta bizikuntza aklimatatu da, beti gotik jaten zuen, eta be, bai, bera bizikuntza senditu du, egiak tego. Bera, jes da behiz joitea, e, egiten du, e, zinez abentura gaitza zela, endako, eta bai, berriz presa partitzea zeuk. <laughs> Elburua bururaino eraman dute eta hortaz ajo dira, egoak mendian elkarteko kideek olako beste proiekturik oraindik ez badute finkatia ere motivatuak dira. Anartean, hemengo aktivitateak segitzen dutela azpimahatu du Filip Mongaburek.